Mums ir viesis šeit, es, esmu es, Edgars Pakāns, un mums ir viesis Velta. No, no, no kurienes te esi Velta? No Iecavas. No Iecavas. Super. Un vai mēs varam, gribās cilvēkiem zināt, kas tu esi, kāpēc tu esi šeit, un, un varbūt kāds ir tavs dzīves stāsts? Tā kā mm. varbūt varam sākt, jā, iepazīstini. Nezinu, varbūt sākam ar to, tā kā, kas tu biji, Jā, nu kas es biju? Es biju normāls cilvēks it kā, bet neticīga un, un drausmīga grēciniece. Es dzēru, smēķēju un ar vīriešiem bija visādas attiecības un, un tad Dievs man aizskāra un tad es atgriezos un, un ļoti iemīlēju Jēzu un es esmu šeit arī tāpēc, ka es viņu ļoti mīlu un viņš mīl mūs. Viņš mums vairāk mīl, mēs nekad tā nevaram Dievu mīlēt, kā viņš mūs. Jā, jā. Un, un varbūt tu vari pastāstīt kādu, jā, kādu lietu, varbūt, kas padalīties, kāds bija, jā, vēl tas kaut kāds piedzīvojums ar Dievu, kur varbūt kādi izaicinājumi, varbūt, jā, grūtības vai arī kaut kādas, nu, priecīgas lietas vai netik priecīgas, varbūt, ja tu var uzdrošināties, jā, padalīties. Nu, varbūt es varu vēl piemetināt par to, ka bērnībā mums tur dzīvoja kaimiņos tāda katoļa tantīte Martiņa, un viņa lūdza par mums un stāstīja par Jēzu, un mēs smējāmies, jo mēs bijām bērni, mēs smējāmies, kāds tur vēl pestītājs un ko viņš tur ciets, nu mēs neko nesapratām daudz. Bet nu, viņi teica, es lūkšu par jums, es lūdzu par jums, lūdzos. Un tad slavu Dievam, viņi ir izlūgusi ne tikai mani, bet manu mammu, māsas, visas vienīgi. Vecākā māsa vēl nav atgriezusies, bet nu, viss ir Dieva ziņā. Nu, man bija grūtības ar, ar smēķēšanu, es ļoti smēķēju. Un, lai tiktu vaļā, es gāju arī uz draudzi, lai man lūdz pa mani, lai atbrīvotu, bet nekas uh, nelīdzēja, un tad es braucu uz Rīgu uz to uh, Daušenko pēc tās metodas, tur vajadzēja daudz naudas samaksāt, un bija vēl trakāk, es smēķēju paciņu pa dienu, un vēl nepietika, un tad draudzē man mācītāja palīgs teica, vēl tā, ka tu būsi salūzus, ka tu teiksi Dievam, Es pati nevaru. Dari tu! ja mēs esam salūzuši Dievu priekšā, viņš dara. Viņš redz, cik mēs esam bezpalīdzīgi bez viņa, ka mēs nenieka nespējam bez viņa. Un kad es tā nolūdzos, smēķēju uz, uz sēdēju uz, uz krēsla, raudāju, nosmēķēju un tā nolūdzos, es saku, svētais gars, es saku, palīdz tu man, es pati nevaru. Un no rīta es pamostos, aizēju uz darbu, smēķēt. Es uzreiz pusdienlaikā apjaušu, ka man negribās smēķēt. Un slavu Dievam, nu jau kādi 20 gadi varbūt. Nu, es tik precīzi nepateikšu, es nepierakstīju, bet, nu, pilnīgi brīvība man ir no smēķēšanas un, nu, slavu Dievam. Un Dievs pamazām maina un uzklausa lūkšanas un notiek visādi brīnumi Un tad, kad es atgriezos, varu arī pastāstīt. <laughs> Jā, cik, cik tas bija gadi, kad tu atgriezies varbūt? Kaut kur 40 gadi man bija. Tad es darbā staigāju ar bībeli un lasīju visiem, o te tā un tā rakstīts, tad viena sieviete pieskrēja man klāt, es tev acis izplēsīšu, ka tu vēl te pa dievu man runāsi. Nu, kopā mums jāstrādā, un tā es siltumnīcā strādāju, dārzniecībā. Vēl var? Jā, jā, jā. jā. <laughs> un tad e, vienreiz nāk pērkons, mēs siltumnīcā strādājam. Viņa saka, vai man bailes no pērkoņa? Es saku, es gan nebaidos. Es saku, es zinu, ka Dievs brauc ar pērkonu ratiem. Un es saku, Dievs nonāca ar savu svētā garu uguni par mani. Un šitā vairākas reizes, un uzreiz kā iespēr elektrības kastē, visa siltumnīca tumša, viņa aizskrien prom bjaudam, kliedz ragana, ragana. <laughs> es nestrādāšu ar tevi. Un pēc tam pašā, laikam, nākošā nedēļā, kad nāk pērkons, mēs atkal citā siltumnīcā strādājam. Un atkal viņi saka, tikai neko nesaki. Es atkal saku, Dievs nonāca ar savu svēta garu un par mani. Un es tur siltumnīcā strādāju, un otrā pusē ir siltumnīca zeme uzreiz momentā ies par pērkons, noiet tie zibeņi tā džig, džig uz leju. <laughs> <laughs> Viņa atkal skrien bļauj sūdzēties priekšniecei, ka nestrādāšot ar mani. Un trešā reize bija, kad, kad es biju mājās savā istabiņā pie loga, nu es vienkārši, es kāpēc tā teicu, paskaidrošu, ka es jūtu, cik mana sirds ir netīrā. Uh, Un, jo Jēzus teica, ka viņš kristīs mums ar, ar uguni un ar svēto garu, un tad tā brēc. Un atkal saka, Dievs nonāca savu svētā garu uguni par mani. Un es stāvu pie tā loga istabā un uzreiz atkal ies par pērkons. Tad es gan sabijos vairs <laughs> neprasīju, jo es redzu, ka Dievs atbilda, viņš jau ir gudrāks. Viņš jau mani nesaspēra. Slavu Dievam! Jā. Yeah. Jā, labs stāsts, interesanti. Jā. Ko, un uh, mēs arī runājām, arī tu teici, ka uh, bērnībā, jā, ka tev arī bija paglābta uh, divreiz, jā, tu varbūt var padalīties arī ar šo. Jā, nu vienmēr jau mums ir nepatikšanas, nepaklausības dēļ. Mēs esam ās, tas bija kaut kur rudenī, sa salasam burkānus, nu kā jau, mēs bērni pie dīķa aiziesim nomazgāt. Māsa saka, tu nelien, tur neej. Un nu, es biju jaunāka trīs gadus bet es jau, kas tev gaidīs, patēju pie tā dīķa un plunkš iekšā. Un izrādās, ka māsa bija aizbēgus aiz bailēm, ka es <clears throat> pazūdu zem tā, <coughs> zem ūdens. Un neko, un otra māsa iet tagad istabā, viņš saka, netīšam pagriež galvu, viņš saka, skatos, kas tur pa to dīķi, tāda sarkana cepurīte man tāda bija bērnībā. Un tagad tā skrien skatīties, jā, sīkais ir ūdenī. <laughs> <laughs> un tas dīķis bija liels un dziļš un garš, un, un tā viņa ar grābekli man izvilka ārā. Un atnāk mamma, kāpēc um, mazajam drēbes ir slapjas? Mēs izmazgājām māsiņai drēbītes. <laughs> Nemaz neteica, kad jā, bija jākrit. Jā, jā. Ka nedabū no nu, mammas. Nu, jā. jā. Pērienu. Kādi, kādi vēl dievu brīnumi notikuši, padalies? Vai? Tur brīnuma daudz un dikti. Un tad, kad es atgriezos tur dārzniecībā strādāju, mums grāmatvedē bija māsa, un es tā pirmdien satiekamies, skatos viņu tādu bēdīgi, es saku, kas jums ir? tā un tā māsa aizved uz slimnīcu vecāko, un viņai kaut kāds bumbuls eh, pie sirds, un, un, un trešdien operēs, un ja neoperēs, tad tas plīsīs, un viņi nomirs. Un es viņai saku, es saku, nu mēs lūksim draudzē Dievu. Viņa saka, vēl tam mēs neticam. Es saku, nu vienalga mēs lūksim, mēs, viņa saka, arī ausma netic tādām lietām. Bet nu vienkārši Dievs lika man sirdī pa viņu lūgt. Es uzreiz iegāju siltumnīcā, turpat uz cementa grīdas, es nometos ceļos, un es lūdzu par viņu, lai dziedinu, un ja viņa grēkus darījusi, lai viņai piedod. Un tagad eh, ceturtdienas nāk uz darbu, grāmatvedu man iesauc kabinetā, Es saku, kas ir māsa jau nomira? <laughs> es domāju, ka jau nomira. Viņa saka, nē. Viņa saka, trešdien pirms tās operācijas ārste vēl uzliek uz, uz tā televizoru, uz tā datoru, skatīsies, kur griezt un kas tur ir noticis. Viņi saka, jūs esat pilnīgi vesela un neoperējumi. Pēc tam viņi vēl nāca uz dārzniecību strādāt. <laughs> vēl daudz gadus nodzīvoja tas jau nav mans nopelns, nu slavu Dievam. Jā, labais. Jā. Brīnišķīgi. Jā, tu kaut ko tur rokās, kas tas ir? Tur es eh, pierakstīju bišķi, ko tur var liecības. Jā, labi, labi, turpini, man <laughs> patīk. Jā. Liecības, man liekas, ir viens no tādiem spēcīgākajiem instrumentiem, kā varam mēs dalīties arī citiem, gan ticīgiem, gan neticīgiem par to, ko Dievs dara šodien un šeit, un ka nav stāsts par tiem, kas jau ir uh, varbūt tai saulē un izdarījuši, bet šeit dzīviem cilvēkiem mūsu vidū, kuri mēģina sekot Dievam, staigāt ar viņu, meklēt viņu, jā, un liecināt citiem. Jā, nu es varu pastāstīt, kā, kā es atgriezos. Nu, tur višķi var arī pasmieties, mēs bijām slimnīcā, es tagad skatos pie vienas tās eh, slimnīcas, slimnieces atnāk kaut kāds vīrietis, diplomāts, rokā, un viņš tur apsēžās un kaut ko runā, un es jau biju dikti pļāpīga, nu, kā jau tā sieviete tāda nesavaldīga. Un es tur, mēs smejamies, un es tā skaļi saku, es saku, es visu esmu pamēģinājis, bet vot narkotikas neesmu pamēģinājis, un mēs visi smejamies. un es skatos uzreiz, tas vīrietis nāk pie manas gultas, es domāju, nu, ir vakars. Viņš man tagad dos narkotikas, un es zinu, ka no viņām nevarot tikt vaļā. Nē, viņš izņem kaut kādas traktātas, rāda par Dievu un, un tā, un saka, ka svētdien būs dievkalpojums, un tad mēs no slimnīcas gājām uz to dievkalpojumu, un tā viss sākās, Dievs man izglāba, izpestīja no visa nu, jauna. Īstais cilvēks īstajā vietā, vai ne? Tāds Jā. sākās tavs viens no atgriešanās ceļiem, vai ne? Jā. Super. Un tad, tad vēl tāda maza liecībiņa. Es vienreiz eju pa, pa ceļu un, un jau gāju draudzeni, un es tā domāju, nu, nu ko tas uh, mācītāji palīgs, nu kā viņš tā darīja, nu, nu kāpēc, viņš taču ir tik svēts cilvēks. Un uzreiz svētais gars man saka, neskaties uz cilvēku, skaties uz Jēzu bet nu gribās jau to cilvēku knābāt. Vai ne? <laughs> jā. Pirmais ir <laughs> arī citu. Ieskatīties nu, jā. sevi vēl grūtāk, vai ne? Knābāt jā. sevi. <laughs> jā. jā. Klau, varbūt tām ieejam mazā muzikālā pauzē, un tikmēr varēs pastīties vēl, ko mēs varam padalīt, jā. jo, jo, jo tā, tas mērķis bija nevis, past, jā, viens no, protams, pastāstīt, ka Dievs ir, ir veltas dzīvē un velta eh, meklē Dievu un staigā ar Dievu un kad viņi ir glābta, bet eh, vairāk, kur Dievs viņu ir vedis, tā kā mēs to patelpīsim saldējā ēdienā, ka, ko viņa dara šodien, kur Dievs ir viņu aizvedis un, un, un ved joprojām, tā kā ja, tas vēl turpinājums pēc mazas mūzikas pauzītes, jā. Lai skan, esmu brīvs, jauns slavs dziesma, laima, liepiņa. Labrīt, labrīt visiem mūsu klausītājiem, vai labdien, labvakar, kurš nu kurā vietā klausās. Mēs esam pārunāsim pār, un šodien ar jums esmu es, Edgars, un mums ir viesis Velta no Iecavas, un jā, mēs esam brīvi tajā kungā, kā izskanēja šajā dziesmā, un Velta arī ir brīva, brīva dievā, brīva meitene, uh, Un varbūt tu vēl, tu vari vēl padalīties ar, mēs jau sākām ar kādām liecībām, ko Dievs ir darījis, un, un jā, droši, droši vari stāstīt, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Es jau atcerējos tādu momentu no bērnības, ka man bija pieci gadi, nu, Es esmu no laukiem, mums vajadzēja braukt kaut kur uz centru sapirkties, un mamma aiziet tagad uz lauku un nevar zirgu atrast. Nu, un meklē, meklē, nu, neatrod to zirgu. Es mammai saku, nu, jā, aiziešu es paskatīties. Un es eju pa tādu taciņu, un es saku, mīļo dieviņu, palīdz atrast to zirgu. Un es kā pasaku, pagriežu galvu, viņu skatos, zirdziņš iznāk no krūmiem ārā, nu, slavu dievam. Nu, bet pēc tam jau es aizmirsu, ka dievs palīdz, ka dievs eh, mīl mums ļoti, tad jau viss aizgāja grēka grēka plūdos, <laughs> kā saka. Jā, ok. Un tad vienreiz arī vēl, vēl pastāstīšu par savu grēku <laughs> notikumu. Bija darbā arī turpat dārzniecībā, es nostrādāju 20 gadus, un, un kaut ko tur sakušķējos ar priekšnieci, vai tur kaut ko viņai atbildēju, ne, nu es nelamājos, bet nu kaut ko tādu tur padarīja kaut ko ne tā, kā vajag, Dievam nebija patīkami. Un nu, es tagad vakarā uz ceļiem sēžu, lūdzu, piedošanu raudu veselu stundu. Un tad eh, lūdzoties un uz ceļiem parādījās man tāda tā kā bilde, es it kā uz ceļiem, un es jau biju uz ceļiem, es uz ceļiem, uh, un viens pienācis e, vīrietis uzlicis roku man uz galvas un uzreiz pa visu istabu noskanēja fizisks troksnis, divi vārdi – topi šķīsts. Pilnīgi tā kā pērkona grāviena, es tā pārbijos, gandrīz salta paliku pārbijos, un tad es sapratu, ka nu, Jēzus tas bija, kas uzlika roku un teica topi šīs, jo tas arī Bībelē ir rakstīts. Tā kā slava Dievam. Un tad es visu laiku domāju, es laikam es esmu visšausmīgākā grēciniece pasaulē, jo tādus vārdus jau ne jau kuram katram gadās dzirdēt, nu, bet Dievs jau dara, kā viņš grib, ne jau kā mēs gribam. Ko Amen. Dievs mīl, to <laughs> viņš pārmāca un šķīstī ar savām svētām asinīm. Jā, jā, jā. Tā jā. ir. Tad vēl varu pastāstīt par, par lazdām. Tas bija kaut kādi četri gadi atpakaļ vai pieci. Man ļoti garšo rieksti, nu, parastie lāstu rieksti. Un tagad par rādio saka, nu, kristīgo rādījos klausos, bet ziņās saka, ka, nu, šogad nebūs e, lāstu riekstiem raža, jo tās spurgalas ir izbirušas, noziedējušas, un tagad zied tās mazās sarkanās e, pincetītes, mazās tās, un riekstu nebūs. Un es izēju ārā, skatos tam lazdām. Es saku, mīļais, svētais gars, es saku, tu zini, kā man ļoti garšo tie rieksti. Es saku, aputeksnē tās lazdas, tāpat kā tu svētais gars aputeksnē Mariju. Un tā, nu, pasaku, un viss, nu, kodis jau tāds cilvēciņš jau sīks un maziņš. Un tagad pēc kādiem diviem mēnešiem akal, un tieši man, redz, slavu Dievam, bija jādzird. Akal parādi jau saka, ka vai šogad būs lāzdām ļoti liela rāža. Noticis kaut kāds brīnums dabā. Es domāju, nu vai tiešām Dievs uzklausīja <laughs> šitādas mazas pēles lūkšanu, <laughs> bet slavu Dievam, Dievs visus jau mīl. Kā saka Bībelē rakstīts, ir e, klauvējiet, jums atvērs, lūdziet, jūs dabūsiet, meklējiet un jums e, tiks dots. Jā, tieši tā, tieši Jā. tā, ticībā. Jā. Ka būs, kad ir, jā. Slavu Dievam. Slavu Dievam, jā. Un uh, mēs varbūt la, varam arī virzīties lēnām uz to pusi, kur tevi Dievs ir uh, vedis un, un, un ko tu dari un tā kā, kas, kas ir tās dāvans varbūt, jā, kādas ir svētā gara dāvans, jā, kas ir atklājies, tā kā var no sākuma pastāstīt, un mēs arī vēl pieķersimies. Jā, Lāt. nu es domāju, ka tā arī svētā gara dāvana no Dieva, uh, sākās, kad vienai sievietei bija smaga operācija vajadzīga, un es viņai saku, nu viņa ir ticības māsa, es viņai saku, nu kad gribi es lūkšu un gavēšu trīs dienas par tevi, jo mums draudzē bija diezgan spēcīgi attīstītas gavēšanas un, un lūkšanas, nu, viņa saka, kā tu gribi? Es domāju, ja viņa tā atļauj, nu man jālūdz ir pa māsu. Uh, Un es tagad lūdzu, un trešajā dienā pamostos no rīta, uzreiz kaut kādi vārdi nāk man prātā, un es uzreiz skrienu un pierakstu. Un izrādās, ka sētais gars man deva dāvanu rakstīt dzējoļus viņa godam un viņa slavai, ne jau lai mani celtu. Jā, jā. Es dzirdēju, tu stāstīji arī, ka tu tos dzējoļus sākumā arī liki, liki tā kā avīzēs, bet arī zem cita segvārdu, jā? Jā, jā, es parakstījos ar Helēnu, jo mana otrs baznīcā kristītais vārds ir Helēna, un es liku zem otru vārdu, tāpēc, lai es nepaukstinātos, lai es nepaliktu lielīgi gredzes dzējolu Lai lepnība tā kā ne, jā, jā, lai, lai nebūtu, jā, tā nu, kā. nu jā. Nu, un, un arī, teiksim, bija Bauskas avīze, un tad iecavas ziņās bija. Un es par to pirmo dzējoli, tas bija tā kā pravietojums Latvijas tautai, ja tauta zemosīs un lūgs Dievu, tai netrūks nekā, ne naudas banknošu lielu, ne sieru, ne pienu, ne medus, nekā, nu, nu visu Dievs visu dod, ja, ja tauta, par, padomiet paši, ja visa tauta, nu visa nekad ne, nebūs, nu kaut 80% tautas lūgtu Dievu, nu nebūtu mums tā kā ir tagad. Nu ir jau tagad labi un būs vēl labāk. Jā. Yeah. <laughs> cerībā. Dievs visu dara vienmēr labu. Jā. Jā, nu tā tad eh, tev ir eh, dzēja, un cik tev, cik tev, cik daudz tev ir, ir kaut kāds apkopojums, vai tu nu, kaut, kaut kur... Nu kaut kur 40, 50 dzējoļi, bet nu viņi ir visādi, nu man nav arī tas, eh, tas vārdu krājums tāds, un nu kā jau es esmu mazs cilvēciņš, man daudz kaķīši ir mājās, man visu žēl, es baroju kaķus, un... Cik un, tev ir kaķi mājās? Septiņi. À, nu tas un nu divi ārā. Septiņi ir. <laughs> tad un deviņi. putniņi man ir, un lapsas man ir, un kovārnis man ir, un man viss kaut kas ir. Vārnis, nu, Re. kad es eju pa ielu, viņš jau man pazīst, skrien pakaļ un prasa ēst. No nu, redz, jo es domāju, ka, nu jā, ne visi var būt arī attaisīt sirdi arī uz dzīvniekiem un, un, un lietām, Dievs jau piesūt un redz, jo uh, redz, kādam, kādam nevajag, viņš izmet un kāds atkal savāc un, un var dot dzīvību un nu, jā. lolot mīlēt. Jā. Labi, labi, varbūt tām uh, varam pieķerties klāt uh, kādam vienam dzējolim, ko es skatos tev tādu lapu sagatavot, varbūt varētu mums vienu nolasīt. Nu, sāksim ar vienu, tad arī varētu uztaisīt arī vēl vienu muzikālo pauzīti, bet no sāk, eh, sāksim ar vienu, kur tu esi izvēlēsies, kāds viņu nosaukums. Nu, nosaukums ir Marija. Kaut mēs tā varētu, kaut mēs tā gribētu, tik paklausīgi Dievam būt, kā Jēzus māte Marija, ko eņģels teica, tā to darīja, tā svētākā no jaunavām kas Dievu mīlēja un slavēja, par prieka vēsti brīnišķo, par Dievu bērnu jaukāko, kas mūsu sirdis ielīksmo, par Dieva jēru stiprāko, kas čūs, kas galvu samina un mūs brīvus darīja. Brīnišķīgi. Slavu Dievam. Jā, ļoti jauki. Labi, mēs uh, ar šo skaisto dzējoli vai kā, kā viņu dēvē dzējoli, ja? Nu, laikam dzējolis. Jā, šo skaisto dzējoli iesim arī muzikālā pauzītē. Kungs nāca mūsu vidū. Lība ēce. Jauns slavas dziesma. Aha! esam apakaļ, parunāsim pār, es Edgars un... Velta. Jā, Velta. Nu, Velta, tu teici, tev vēl nāca prātā vēl kādas liecības, teici, ir pilns liecībām, vajadzēja, tur var veselu grāmatu sarakstīt droši vien un divas, eh, jā, varbūt lūdzu padalies, tas ir ļoti stiprinoši citiem, lai, lai redz, kā Dievs darbojās, strādā mūsu dzīvēs katru vienu, un viņš nevienu neatstāja, un viņš ir klātsoši katram. Jā, Dievs uzklausa lūkšanas. Tas jau bija <clears throat> agrāk gadus vēl bija lati. Atnāk meita pie manis un saka, mamma iedod man eiro, man vajag pa pienu samaksāt. Mums tur eh, no laukiem veda pienu. Un es tā sabožos, es saku, ko tu man prasi? Latu tu zini, ka nav, mums nebija darba un... Uh, Un, un tā, un es saku, nu lūksim Dievu, visi trīs, meita, mazmeita un es, mēs uz ceļiem pie gultas lūdzam Dievu, lūdzam pusstundu, nekā lūdzam stundu, uzreiz zvana pie durvīm, es meitai saku, lats nāk, nu smejamies tā, tiešām es atveru durvis, atnāk sieviete, dod desmit latus, uh, Nu, viņi īrēja, kā gribēja īrēt garažu pie manis. Viņi saka, es samaksāšu par šito mēnesi un par nākošo. Es saku, nu labi, un meitai acīs asaras, un visi mēs esam priecīgi un slavējam to kungu, no nu, vispār kronis. Dievs ir brīnišķīgs. Slav Dievam. Jā, labais. Nu, es ļoti vēlos vēl dzirdēt eh, tavs dzējojas. Es, neesmu, es esmu dažus dzirdējis, man viņi ļoti, ļoti patikās. Uzreiz jau visiem dalījos ar viņiem un, un sūtīju un rādīju un stāstīju. Tā kā lūdzu nolas mums vēl visiem padalēs. Varbūt dzējām. Eh, Latvijai tur, lai Dievu tā kunga vārds tiek pagodināts, Latvijai simtgadi bija tā visi tur dzirdu, tur raksta dzējoļus un parādīju arī tur slavē un, un tā un šitā un galvenais, ka slavē ka Latvija, viņ, mēs paši izcīnījām brīvību. Un, nu, neizcīnījām mēs to brīvību, Dievs to iedeva. Dievs vienkārši skatās, kur jūs to brīvību izmantojiet tagad un kā. Un tad es arī saku, Dievs, es arī gribu kaut kādu dzējoli. Un uzreiz man nāk prātā, un es jau rakstīt māku <laughs> pierakstu uzreiz. Ak, Latvija, tu mana mīļā zeme, man esi skaistāka par visām zemēm. Šeit dzimu augu, mīlēju un cietu, šeit Kristu sastapu un iemīlēju. Ak, Latvija, tu mana tēvu zeme, tu jūrā iebridusi kāri dzer, šo sāļo jūras ūdeni, varbūt aiz to tavs liktenis bijis sūrs. Tad pārstāj dzert šo sāļumu un slāpsti dzīvo ūdeņu, ko Jēzus savām rokām sniedz, to mīli un vairs neaizliedz. Ak, Latvija, tu man kā sirma māte, kas klusi galvu noliek uz stāv pie savu bērnu kapiem, kam dvēselē sāp vēl karasiņainās šausmas un nodevīgās izvešana drausmas, un katrā sirmā matā kāda skumjais likteņstāsts, lai paliek pagātnē šīs karā cirstās brūces, to neaizmirsti, tikai piedod, dzirdi – tik tā var spēku uzvaru sev gūt. Un mīlas eliksīrs, lai plūst caur tavu sirdi, lai baltais mīlestības ceļš ved pretī droši gaišai nākotnei. Es klusi lūdzos, Dievs svētī un sargā Latviju. Nu, es varu tikai pateikt āmen. <laughs> ļoti, ļoti skaists, skaists dzējās vēl viena lūkšana par, par, par savu sirdi. Nu, katrs cilvēks jau zina, kas viņam sirdī, un arī Dievs to zina. Dievs, es gribu tevi mīlēt kā nevienu. Man esi klāt gan nakt, gan dienu. Ja savu sirdi es pie tevis sienu, tad nebaidos nekādu biedu. Es atdodu tev savu sirdi, ņem to lēnīgi un liegi. <clears throat> tā nav tā labākā, bet man tā ir vienīgā. Kam citam es to varu dot? Tu vienīgais to vari salabot. Ņem šķīstī, bērz to un mazgā ar savām dēla svētām asinīm, lai varu kalpot tev ar tīru sirdi. Es zinu, Dievs, ka tu to visu dzirdi, tu izpētīji ik īksti un katru sirdi. Es lūdzos tavu žēlastību, Tevs. Skaisti. Gods un slava vienīgi dzīvajam Dievam. Vēl viens tāds ejols man ir, jo cilvēkiem nekad naudas un mantas nepietiek. <coughs> Viņš skrien un ķer un grāb. Šits ir viens no maniem mīļākajiem. Ja? Jā? Nemeklē pasaules nīkstošo mantu, labāk mācies dievvvārdu pantu. Pasaule virina vilina kārībās saldās, kas padodas tām, tas klūp un maldās. Pa platajiem ceļiem aiziet tik daudzi, maz ir to, kas apmeklē draudzi. Platais ceļš ved droši uz elli, šaurais ved uz lūdzēju celli. Platais ceļš ved uz grēkanā, uz grēku un nāvi, šaurais tev sola grēku sakāvi. Platais ceļš saka, es un man – kad tik nauda makā skan. Labāk atver bībeli un, bībeli un lasi, tā tu staigāsi pa īsto trasi. Tad tev nokritīs šis mantas smagums, dzīve mūžīgā būs tavs guvums, un tu laimīgs ar to, kas tev pie rokas, ceļā šaurajā, lai tev labi sokas. Brīnišķīgs pants. <laughs> Vēl viens e, skaists pantiņš, tas man arī uh, pašai kā, kā griežās <laughs> iekšā sirdī, jo tas ir ļoti grūti. Kas apkārt mīlestību sēs, kas sevim pārkāp pāri spēs, kas savu lielo es ļaus plēst, kas miesas kāri spēs dzēst, kas mīlēs tuvāko kā sevi, tikai tas Dievs redzēs tevi. Aha, skaisti. Vēl? Jā, tev ir vēl. Jā. Lūdzu, aiziet. Te mums arī iecavā bija, <coughs> bija šitā te e, gada diena, un es atkal dievam prasīju. Tad mums vēl bija pašiem savi avīzīte. Un visi lika visādus tur dzējoļus un, un visu tik ceļu cilvēku debesīs. Bet, domāju, Dievs jau tur mājo. Mums jau tur, cik caur Jēzu mēs tur tiksim. Un tad Dievs arī man deva. Man bišķi ar tādu humoru pieskārienu arī vienmēr ir. Es jau pati vispār ar uz humoru, tā varbūt ar kaut kādu Dievu dāvanu. Paldies Tev, Dievs, par iecavu, svētītu ar vēl daudz gadu, lai ļaudis vēl viens otram labu, lai ļaunumam mēs darām galu. Tu, Dievs, radīji to jauku skaistu, jo iecavā nav daudz slaistu. Tu ņēmi vīru, sievu, bērnu rokas, tad darbi vienmēr labi sokas. Tu valdībai dod gudru galvu, ka velti nekustina spalvu, lai viņiem padomas vienmēr vietā, naudas līdzekļus likt lietā. Paldies Tev, Dievs, par šo vietu, kur ļaudis būvē un pamatu liek cietu, kur ļaudis dzimst un arī mirst, Se šeit cerības un ilgas nenorimst, Tā bijis ir un būs, ja Dieva žēlstība būs ar mums. Tu parku, dārzus radījis, un cilvēkus kā rīkus ņēmis, un viņu likteņus tu lēmis. Paldies Tev, Dievs, par šiem gadiem un arī vēl par turpmākajiem. Es lūdzos Tavu žēlstību, Dievs. Skaisti, ļoti skaisti. Nu, brīnišķīgi. Tev tur ir vēl kaut kas, jā? Jā, vēl. Tas bija laikam šovasar. Uh, Nu es, es jau par cik ticīgi, es neticu tādiem pekstiņiem, kad vot atrodīs ceriņu ziedā laimi, nu, nu te viņa būs. Nu vienkārši piegāju, domāju, jāpaskatās, nav kāda pieclapīte. Uzreiz man atkal prātā skan, nu, vienkārši Dievs grib, lai mēs tik pie viņa tveramies. Nemeklē laimīti ceriņu ziedā, labāk to rodi dzīvajā Dievā. Ceriņš zārs sakals, to izmetam ārā, mūsu Dievs paliek nemainībā. Vēl vajag? Jā, jā. <laughs> Vēl viens zejols, tas arī bija avīzītē ielikts. <coughs> Uzvara pie krusta. Pie krusta mirdams asiņoja, tā pasaulē viņš paziņoja. Nav mīlestības lielākas par mūsu grēkiem maksātas, ko saņēmām caur ticību, ar savas mutes liecību, lai dzīvot varam priecīgi, jo nesam mēs vairs niecīgi par Dieva bērniem kristīti, mēs vienmēr būsim svētīti. Kaut dzīvē grūtības mums būs, mums Dieva žēlstības netrūks. Kad sātans ārdīsies kā lauvovats, tad līdzās būs mums Kristus plecs, ko solījis viņš ir mums, ka svētais gars būs ar jums. Tik aizsniegt debes tēviju, mēs vēlamies ar Latviju, ne ar spēku, ne ar naudas varu, bet ar Dievu svēto garu – Tavu žēlstību, kungs, lai ir par mūsu zemi Latviju. Un āmen. Jā, āmen. Nu, brīnišķīgi. Tas bija tāds maziņš ieskats, jā? Jā. Nu jā, es domāju, mums sanāca ļoti interesanta, interesanta saruna. Paldies tev, Velt, ka tu atnāci, piekriti, padalīties, gan varbūt netika uh, tos sākums, ja, kad kā, kā Dievs tev ir vedis, tas nav viegli, un, bet tālāk, kur viņš var aizvest mūs, tā kā, jā, un varbūt tev ir kāds novēlojums arī latviešiem, un arī varbūt arī kādi, kas mūs klausās arī tālāk, uh, ārpus Latvijas, ko tu, ko tu novēli gan, gan, gan uh, mūsu tautai vai, vai vai radio, radio klausītājiem, kuri klausās šobrīd vai ceļā kaut kur, vai katrs kaut kur savā vai gultā vai mājās, jā, varbūt tev ir kas sirdī. Un tad es teikšu tā, lai svētais gars liek savus vārdus manā mutē. <clears throat> es uh, teikšu, lai Dievs jums svētī un lai Dievs vada pie sevis, <clears throat> jo neviens nevar nākt pie Jēzus, ja tēvs to nevelk. Un ja mums nav Dieva, mums var piederēt visa pasaule, bet ja dvēseli iet pazušanā uz elli, kāda tam nozīme? Tā kā es domāju, lai Dievs ir žēlīgs mūsu tautai, lai svētī sargā, uh, un lai Dievs svētī arī šī rādio darbiniekus, lai atver debes logus par šo namu un par tiem eh, cilvēkiem, kas šeit kalpo Dievam. Un slavu Dievam, lai Dievs svētī arī visus klausītājus. Jā, amen, <laughs> amen. lai atgriežās pie tā kunga. Jā. Jo tikai viss gods un visa slava Dievam. Tieši tā, tieši tā. Jā. Jā, tā kā bijām, parunāsim par šodien. <clears throat> es ar jums, Edgars pārmaiņu kārtā un velta no iecels. Tā kā tiekamies eh, nākamreiz, eh, varbūt arī būšu, arī es ceturtdien ar kādu citu viesi. Pašlaik tas, lai paliek noslēpumā, tiekamies visu labu. Raidījums parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piekdienu, pulkstens desmitos no rīta. para uno sin par.